Azkenian jintia parkurzupen emaitzak hotx, ikasketak nun jarrikitzen ahalko dukien jakindie heinbat ikaslek. Koronabiruza engatik basoik ez izatia berri bat den galtegin deiegu heinbat ikasler. Hoietan malen agirre losegi eta maika jarragoien. goien. Eztiak mena uste diat, eh, hobeki dela ez igaitia eta urteko nautekin egitea, hola ikasle bat eko untsa lan egin bat du urte be, ukaiten dik. E, ba, egia zan, tantzear lan egiten egon naiz, orduan, ba, nota onak e, eukiditut, eta nire ustez, pues, nire etzako asko zobeto, zeren bukaerako estres guztia, Azkenan ez dut eukiko. Benaparkur zupen hainbat emaitzetan, egukitze zerrendetan handia ikasliak. Hoi da lekiak mugatuk dielaik, emaitza hobenek beitie lehen tarzuna. Bestalde hegoaldeko unibertsitatetan izena eman dieneke bai, eguki behar die, leire kazamazu bezala. Hegoaldeko aziz uh, eh, hor patutiak gududasun bait, ez peitaki gususen eh, urte undajeko uh, eh, emaitzak zunia izanen dien eta nula ze haztu beharko dutu behin. Han ustailean dukie, baso edo selektibitatia. Azpimaratzeko da, geuta habo egualdialat juiten badia ikastea, hale arrasguti baizik ez batzen, naiz eta akitania berriak egualdeko bi autonomia erkidegoekilan hitzarmen igan trukaketen erresteko.